فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون พวกหนึ่งพระองค์ทรงให้ทางนำและอีกพวกหนึ่งสมควรแก่พวกเขาแล้ว ซึ่งการหลงผิด แท้จริง พวกเขาได้ยึดเอาชัยตอนเป็นผู้คุ้มครอง อื่นจาก อัลลอฮ์และคิดว่าพวกเขาคือผู้ที่ได้รับทางนำยาบนีอาดัมขุดูซีนตคุมอินดะคุลลิมัสจิดูวะคุลูวะชรบูวะลาทุสริฟูอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีนโอ้ ลูกหลานอาดัมเอ๋ย จงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้า ณ ทุกมัสยิด และจงกินและจงดื่ม แต่จงอย่าฟุ่มเฟือย แท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยทั้งหลาย قل من حرم زينة الله التي أخرج ل ع ب ا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าผู้ใดเล่าที่ห้ามเครื่องประดับกาย จากอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาสำหรับวงบ่าวของพระองค์ และบรรดาสิ่งดีๆ จากปัจจัยอย่างชีพ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสิ่งเหล่านั้นสำหรับผู้ที่ศรัทธา เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้สำหรับพวกเขา โดยเฉพาะในวันปรโลกในทำนองนั้น เราจะแจกแจงองค์การต่างๆ ให้แก่กลุ่มชนที่รู้ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون محمد ว่าแท้จริงสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงห้ามนั้นคือสิ่งที่น่ารังเกียจ ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย และสิ่งที่เป็นบาป และการข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรมและการที่พวกเจ้าตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์โดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆ ลงมาในเรื่องนั้น และการที่พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون สำหรับทุกประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่ง ครั้นเมื่อกำหนดเวลาของพวกเขามาแล้วพวกเขาจะขอให้ล่าช้าออกไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ และจะขอให้เร็วไปกว่า ก็ไม่ได้ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون เอ๋ยถ้ามีบรรดาศาสนทูตในหมู่พวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้า โดยเล่าองค์การของข้าแก่พวกเจ้าฟัง แล้วผู้ใดที่ยำเกรงและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ก็ไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การต่างๆของเรา และแสดงโอหังต่อองค์การเหล่านั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล فمن أظلم ممن افترى على الله ك ذ ب ต أو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 และผู้ใดเล่าที่อาจทำยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หรือปฏิเสธบรรดาองค์การของพระองค์ชนเหล่านี้แหละ ส่วนของพวกเขาที่ถูกกำหนดไว้นั้น ก็จะได้แก่พวกเขาจนกว่าบรรดาทูตของเราจะเอาชีวิตพวกเขาได้มาอย่างพวกเขา โดยกล่าวว่า ไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่า เขาเหล่านั้นได้หายหน้าไปจากเราเสียแล้ว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 ทั้งหมดแล้วกลุ่มหลังสุดของพวกเขาก็กล่าวแก่กลุ่มแรกของพวกเขาว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเรา พวกเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกเราหลงผิด ดังนั้นโปรดได้ทรงนำมาแก่พวกเขา ซึ่งการลงโทษเป็นสองเท่าจากฝ่ายนรกด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่า แต่ละกลุ่มนั้นจะได้รับสองเท่า แต่ทว่าพวกเจ้าไม่รู้ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون และกลุ่มแรกของพวกเขา ได้กล่าวแก่กลุ่มหลังว่า พวกเจ้าไม่มีความดีเด่นใด ๆ เหนือพวกเรา ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหากันไว้เถิดอินนัลลดีนคัซบูบิอายาตินาวัสตักบรูอันฮาลาตุฟัตตะฮุละฮุมอับวาบุสสมา لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การต่างๆของเรา บรรดาประตูแห่งฟากฟ้าจะไม่ถูกเปิดให้แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าอูดจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้ และในทำนองนั้นแหละ เราจะลงโทษผู้ที่กระทำความผิดทั้งหลายดูวะมินฟาวกิ د ิมกวาชวะ غ و ดาลิกะลจิซิล ل าลิมีน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 และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้น เราจะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้น ชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์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 และเราได้ถอดออกซึ่งการผูกใจเจ็บที่อยู่ในหัวอกของพวกเขาคือพวกชาวสวรรค์ โดยมีแม่น้ำ หลายสาย ไหลอยู่เบื้องล่าง และพวกเขาได้กล่าวว่า การสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราจนได้รับสิ่งนี้ และใช่ว่าพวกเราจะได้รับทางนำก็หาไม่ หากว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงให้ทางนำแก่พวกเรา แน่นอน บรรดาศาสนาทูตแห่งพระผู้บานของเรานั้น ได้นำความจริงมา และพวกเราได้ถูกประทานให้ทราบว่า นั่นแหละคือสวนสวรรค์โดยที่พวกเจ้าได้ถูกให้รับมันไว้เป็นมรดกเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำกัน و ن ا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين และชาวสวรรค์นั้นได้เรียกร้องชาวนรกว่า แท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้บานของเราได้สัญญาแก่เรา ไว้นั้นเป็นความจริง และพวกเจ้าได้พบสิ่งที่พระผู้อวยบานของพวกเจ้า ได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม พวกเขากล่าวว่าเป็นความจริง แล้วผู้ที่ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในหมู่พวกเขาว่า ขอให้การสาบแช่งของลอจงประสบแก่ผู้อาธรรมทั้งหลายด้วยเถิด ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون คือบรรดาผู้ที่ขัดขวางทางของอัลลอฮ์และปรารถนาทางนั้นคดเคี้ยว และต่อวันประโลกนั้น พวกเขาปฏิเสธศรัทธา وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون และระหว่างพวกเขานั้นมีกำแพงกั้นและบนกำแพงนั้นมีชายกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพวกเขารู้จักพวกนั้นทั้งหมดด้วยเครื่องหมายของพวกเขา และพวกเขาได้เรียกชาวสวรรค์โดยกล่าวว่า ขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเถิด โดยที่พวกเขายังไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ และพวกเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเมื่อบรรดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนรกพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระผู้บานของเรา โปรดอย่าให้พวกเราร่วมอยู่กับกลุ่มผู้อธรรมเหล่านั้นเลย และบรรดาผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นได้ร้องเรียกชายกลุ่มหนึ่ง ซึ่งพวกเขารู้จักพวกนั้นด้วยเครื่องหมายของพวกเขา คือชาวนรก โดยกล่าวว่า การสะสมทรัพย์สินเงินทอง และการที่พวกเขายะโสโอหังนั้น ย่อมไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าเลยอฮอุลาอิลลดีนอักซัมตุมลายนาลุฮุมุลลอฮุบิรหมะ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ชนเหล่านี้ใช่ไหม คือผู้ที่พวกเจ้าได้สาบานไว้ว่า อัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ความเมตตาใด ๆ ได้ประสบแก่พวกเขา พวกเจ้าจงเข้าสวรรค์กันเถิด โดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าก็จะไม่เสียใจ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 หรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าด้วย เขาเหล่านั้นกล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งทั้งสองนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون คือบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและเป็นของเล่น และชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขา ดังนั้น วันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้าง ดังที่พวกเขาได้ลืมการพบกับวันของพวกเขานี้ และการที่พวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การของเรา และแท้จริงเราได้นำคำพีฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งเราได้แจกแจงคำพีนั้นด้วยความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นทางนำ และความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل ؟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 วันที่ผลสุดท้ายแห่งคำพีจะมานั้น บรรดาผู้ที่ได้ลืมคำพีมาก่อน จะกล่าวว่า แท้จริง บรรดาศาสนาทูตแห่งพระผู้อภิบาลของเรา ได้นำความจริงมาแล้ว มีผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเราบ้างไหม ซึ่งพวกเขาจะได้ขอความช่วยเหลือให้แก่พวกเรา หรือไม่ก็ให้พวกเราถูกนำกลับไปใหม่ เพื่อแก้ตัว แล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติอื่นจากที่พวกเราเคยปฏิบัติมา แน่นอน พวกเขาได้ยังความขาดทุนให้แก่พวกตัวของพวกเขาเอง และสิ่งที่พวกเขาเคยอุปโลกขึ้นนั้น ได้หายหน้าหายไปจากพวกเขาอินนรับบักุมุลลอฮุลลีขลักสสมาวาติวัลอัรดฟีสิตตะอัยยามินทุมมัสตวาอัลลอร์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 ภายในหกวัน แล้วทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงให้กลางคืน ครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลางวัน อย่างรวดเร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และบรรดาดวงดาวขึ้น โดยที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่บริการตามบัญชาของพระองค์พึงรู้เถิดว่า การสร้างและกิจการทั้งหลายนั้น เป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้น อัลลอฮ์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอุดูรับบคุมตดรุอวะคุฟยตันอินนหูลายุฮิบุลมุอตดีนพวกเจ้าจงวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ในสภาพสำรวมตนและปกปิด แท้จริง พระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิด ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين และพวกเจ้าจงอย่ากก่อความเสียหายในแผ่นดิน หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว และจงวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความยำเกรง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

อันหนักอึ้งไว้เราก็นำมันไป สู่เมืองที่แห้งแล้ง แล้วเราก็ได้น้ำหลั่งลงที่เมืองนั้น แล้วเราได้ผลไม้ทุกชนิดออกมาด้วยน้ำนั้น ในทำนองนั้นแหละ เราจะให้บรรดาผู้ที่ตายแล้วออกมา หวังว่าพวกเจ้าจะได้ดำลึกและ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون และเมืองที่ดีนั้นพืชของมันจะงอกงาม ด้วยอนุมัติโดยพระผู้อิบานของมัน และเมืองที่ไม่ดีนั้น พืชของมันจะไม่ออก นอกจากในสภาพแกร่น ในทำนองนั้นแหละ เราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลาย แก่กลุ่มชนที่ขอบคุณ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 ไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แท้จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่จะประสบแก่พวกเจ้าบรรดาผู้นำในกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่า แท้จริงเราได้เห็นท่านอยู่ในความหลงผิด อันชัดแจ้งเขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน ไม่มีความหลงผิดใดๆอยู่ที่ฉัน แต่ทว่าฉันคือศาสนาทูตคนหนึ่ง ซึ่งมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون โดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผู้อิบานของฉัน และฉันจะแนะนำให้พวกเจ้าทราบ และฉันรู้จากอัลลอฮ์ถึงสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون และพวกเจ้าประหลาดใจคระนั้นหรือการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้า โดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้า เพื่อเขาจะได้ตักเตือนพวกเจ้า และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ยำเกรง และเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับความเมตตา แล้วพวกเขาได้ปฏิเสธนัวภายหลังเราได้ช่วยเขา และบรรดาผู้ที่อยู่กับเขาในเรือให้รอด และเราก็ได้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราจมน้ำตาย แท้จริงพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่วัวใจมืดบอด و า ل ى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون และยังกลุ่มชนอาร์ตนั้น เราได้ส่งฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาไป โดยเขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน จงเคารพพักดีต่อลอเถิด ไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสกการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์พวกเจ้าไม่ยำเกรงดอกหรือ قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาในกลุ่มชนของพวกเขาได้กล่าวว่า แท้จริง เราได้เห็นท่านอยู่ในความโฉดเขา และแท้จริง เราแน่ใจว่าท่านนั้นเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเท็จ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين เขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน ไม่มีความโฉดเขลาใดๆอยู่ที่ฉัน แต่ทว่าฉันคือศาสนาทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين โดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าได้ทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผู้อภิบาลของฉัน และฉันนั้นเป็นผู้ที่แนะนำที่ซื่อตรงแก่พวกเจ้า أ و ع واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون และพวกเจ้าประหลาดใจกระนั้นหรือ การที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้า โดยผ่านชายคนหนึ่ง ในหมู่พวกเจ้าเพื่อที่เขาจะได้ตักเตือนพวกเจ้า และพวกเจ้าจงรำลึกเถิด ขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้ที่สืบแทนต่อมา หลังจากกลุ่มชนของนัวและได้ทรงเพิ่มพละกำลังแก่พวกเจ้าในการบังเกิด ดังนั้นพวกเจ้าพึงรำลึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จกลู أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين พวกเขากล่าวว่า ที่ท่านมาหาพวกเรานั้น เพื่อเราจะได้เคารพพักดีแด่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียว และละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพพักดีมากระนั้นหรือจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามาอย่างพวกเราเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะ ق ن ز ل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين เขากล่าวว่า แน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้า และความกริ้วโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า พวกเจ้าจะโต้เถียง ฉันเกี่ยวกับชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้า ได้ตั้งมันขึ้นมาเองกระนั้นหรือ โดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมา สำหรับชื่อเหล่านั้นเลย ดังนั้นพวกเจ้าจงรอคอยเถิด แท้จริง ฉันขอร่วมกับพวกเจ้าด้วยในหมู่ผู้ที่รอคอย